Добре дојдовте, млади истражувачи. Некој се обидува да ме измами со лажни дигитални пораки. Дали знаете како да забележите што е реално или не на интернет? Ајде заедно успешно да го завршиме квизот.